Giuste interpreti bildvortetoin. La emoji bildvortetoi, kiel anstatauajo por vortoi, ne malhelpas al ni compreni frason, sed la decifrado dauras pli, ol oni pensas. La bildvortetoi estas usatai, kiel la mien simboloi, cefe en textai babiladoi, per compufonoi. Quelcae el tiui signoi appartenas specife alla japana culturo, ciel bildoi de geishoi, temploi dojo, cae mangiajoe ciel sushio, cae onigirio. Bildwortetoi povas helpi comunici pli facile trans lingvoi cae culturoi la compreno de tiui etai bildo signoi, ciui havas sian originon en Japanio, cae ciui estas conatai kiel emoji, Japane e signifas bildon, moji signifas vorton. Estas principe neniu problemo. Tamen, la tempo dauro por la legado de ambau signife differenzas tiun resulton atingis esplorista te amo de universitatoi en Bochum, Potsdam, cae en Berlino, en studajo ciu estis publicigita en faca giornalo pri computiloi. La averagia lego tempo por scribita vorto estas proximume quartcent quindec millisecundoi. Por tauga bildvorteto, emoji, gi estas occent millisecundoi. Ni volis prilumigi ciu grade bildvortetoi estas interpretatai tendenze pli kiel vortoi au kiel bildoi, diras professorino priciferezza linguistico ce la Universitato de Bochum. Tiu cele, la esploristoi igis en interreta studo test personoin legi frasoin, en ciui vortoi estis anstatauitai per bild vortetoi, cae cetio ili mesuris la lego tempon por ciu vorto. Crome, seque oni demandis la test personoin pri comprenai detaloi. Ciel ni estis supposintai, cae cion ancau supposigas aliai studajoi, bildvortetoi estis bone comprenatai anstatau substantivoi, rapportas la linguistino. La demandoi pri compreno post la frasoi cun bildvortetoi estis almenau same ofte correcte responditai kiel post la samai frasoi sen bildvortetoi. Ce la legado de bildvorteto necessas unue interpreti la bildon. Sed char bild vortetoi estas generale mal pli conatai, cae pli necutimai, ili estas mal pli rapide legeblai ol scribitai vortoi. Tio estas provebla ancau per tio, che la test personoi, Kiwi lausia propra taxo pli ofte usas bildvortetoin ancau legas la lau en taugain bild vortetoin aberage pli rapide, clarigas la linguistino.